Բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Բաղդասարյանը, անդրադառնալով 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարմանը վերաբերող ցուցանիշներին։ Բյուջեի 57%-ն ուղղվել է սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Քննարկումները բոլոր հանձնաժողովներում ոլորտային կատարվել է, կատարվել է նաեւ քննարկումներ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի խմբակցություններում, 4 խմբակցությունում, բացառությամբ միասնական հայերենի խմբակցությամբ ենթադրում եմ, որ կրկին անգամ ամբողջական ներկայացնելու երևի իմաստը չկա, ուղղակի հակիրճ ներկայացնեմ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի հիմնական թվերը։ Պլանավորված 47 միլիարդ 331 միլիոն դրամ սեփական եկամուտների դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 47 միլիարդ 914 միլիոն դրամ։ Ծրագրված ցուցանիշները կատարվել են 101.2%-ով, ասում է Վահրամ Բաղդասարյանը։ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունից ստացված բյուջե բյուջետային վարկի գումարը կազմել է 176 միլիարդ դրամ։ Այդպիսով Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի փաստացի ծախսերը կազմել են 200 միլիարդ 643 միլիոն դրամ։ Ամբողջ ծավալով ֆինանսավորված են աշխատավարձերը, սոցիալական նպաստները։ Այդ առումով պարտավորություններ պետությունը չունի, ասում է ֆինանսների նախարարը։ Պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարցը Արցախի տեղահանված բնակիչների համար նախատեսված դրամական վճարումներին էր վերաբերում։ Իմ հարցս ավելի շատ ընթացիկ տարվեն տարվանա վերաբերում վերաբերում մեր տեղահանված բնակիչների շնչին 40 հազարական դրամները, որ վճարվում է, որ ամիսնա վճարված եւ քանի ամիս, էլի դեռ կավճարելու այս պահի դրությամբ։ Երեք ամսվա գումարները վճարված են, տեղեկացնում է Վահրամ Բաղդասարյանը։ Վճարման ենթակա են մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսների գումարները։ Ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Հարությունյանը ամփոփելով 2022 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության քննարկումների արդյունքները նշել է, որ հաշվեկնիչ պալատի եզրահանգումը հաշվետվության վերաբերյալ դրական է։ Երեք կողմ ձայնով 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ներկայացվելու է ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստի քննարկմանը։ Միասնական հայրենիք խմբակցությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։